الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلل عقدة من lisani يفقه قولي Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dua hari ini video saya menjawab pertanyaan di An-Nur Lebih kurang dua tiga tahun yang lalu diviralkan lagi Tapi video itu di-cut dipotong. Saya masih ingat tempat lokasi masjid itu An-Nur kajian subuh Sabtu. Pertanyaan jamaah pakai kertas waktu itu apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Begitu bunyi pertanyaannya. Lalu saya menjawab bahwa jangan katakan itu bom bunuh diri Tapi katakanlah itu gerakan mati syahid. Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri. Tapi dia mati syahid. Lalu video itu dipotong ketika beberapa saat yang lalu ada meledak bom panci di kampung Melayu. Video itu viral. Lalu kemudian yang belakangan ini di Surabaya viral lagi. Nanti ada kompor orang meletup viral juga video itu lagi. Video itu lagi perlu diluruskan Beda antara di Palestina dengan luar Palestina Apa bedanya? Karena Nabi membedakan antara non-muslim yang di Makkah dengan non-muslim yang di Madinah Di Madinah juga Nabi hidup sama Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani eh, Kampung Khaybar Itu juga non-muslim tapi Nabi hidup bersama Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan Waktu belum masuk Islam yang ada di Makkah Itu tidak apa bedanya Yang di Madinah ini zimmi, damai Sedangkan yang di Makkah itu harbi, perang Kapan menjadi damai, kapan jadi perang Jadi tak boleh kita sweeping pukul rata Non muslim yang ada di Palestina Yahudi, Israel Zionis lagi lebih spesifiknya itu adalah harbi buka surat al-mumtahanah ayat 8 La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kalau mereka yang non muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, dua tidak mereka lakukan tidak diperanginya kamu, tidak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kata Allah, antabarruhum, kamu boleh buat baik pada mereka, watuksitu ilaihim, dan bersikap adil. Coba tengok, coba lihat bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, berbuat baiklah kamu pada mereka dan bersikap adillah pada mereka Kenapa ini tidak berlaku di Palestina? Karena orang Israel sudah melanggar dua. Orang Israel memerangi Palestina dan orang Israel mengusir orang Palestina. Jadi jangan digeneralisir. Jangan dipotong. Nah, ini malam ini kita klarifikasi. Nah, bagaimana dalilnya bahwa orang Palestina yang meledakkan diri di tengah kerumunan tentara Israel itu Kenapa disebut dia mati syahid? Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nih, saya bacakan. Ketika Nabi sedang berada dengan sahabat para perang Uhud. Bapak Ibu yang pergi umrah di Bukit Uhud, perang Uhud tahun ketiga. Waktu itu Nabi terkepung. Dikepung oleh kafir Quraisy yang menyerang dari Makkah. Pimpinannya Abu Sufyan. Datang mereka ke kota Madinah menyerang. Saat itu kondisinya perang. Lalu kemudian salah seorang dari yang ada di samping Nabi ini musuh di depan genteng di samping Nabi ada tujuh orang ansor. Lalu kemudian apa kata dia? Kata Nabi, "Man yaruddhum anna walahul jannah wa fil jannah." Siapa di antara kalian ini yang berhasil mengusir gerombolan orang kafir Quraisy itu maka mati syahid dia dia akan bersama aku di surga maka masuklah satu persatu pasukan nabi ini ke dalam gerombolan dapat dipastikan pasti mati karena dia sendirian masuk sedangkan barisan musuh itu ramai 90% pasti mati 90% mungkin mati masuk dia ke dalam lalu kemudian dia tebaskan pedangnya banyak tentara musyrik itu meninggal dan akhirnya dia pun juga meninggal sebagai mati syahid jadi bukan dalam keadaan aman bukan-bukan dalam keadaan bertetangga lalu meledakkan diri nah, ini tidak begitu keadaannya lalu apa kata komentar Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm apa kita Imam Syafi'i? Karena kita selalu memakai mengutip pendapat Imam Syafi'i. Anila ara dayiqan ala rajul mila ala jamaah hasiran. Kalau ada seorang laki-laki dalam keadaan terkepung, lalu kemudian dia dengan pedangnya, dengan tombaknya menceburkan diri, memasukkan dirinya ke dalam segerombolan musuh, dia pasti akan mati karena tak mungkin resiko lain diambilnya pedangnya dua diambilnya tombaknya diambilnya anak panahnya masuk dia ke dalam gerombolan musuh itu mati dia maka kata Nabi dia mati syahid annahu maktulun walaupun besar kemungkinan dia akan mati meninggal dunia maka matinya itu adalah mati syahid dan perbuatannya itu dibenarkan dia tidak dianggap bunuh diri begitu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um juz 4 169 halaman 169 apa kata Imam Al-Ghazali yang kitabnya selalu dipakai dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 319 qulna qulna kami katakan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali la khilafah tidak ada ikhtilaf di antara ulama annal muslim wahid kalau ada seorang muslim wahid sendirian tunggal lagu ayah Juma ala saffil kufar. sendirian dia diambilnya tombaknya diambilnya pedangnya masuk dia menyerang orang suf satu saf satu saf kafir musyrik wa yuqatil diperanginya mereka wa in ulima annahu yuqtal walaupun dia tahu pasti bahwa dia pasti akan mati sendirian masuk dia ke gerombolan orang pasti dia akan mati maka kata imam al-ghazali tidak ada ikhtilaf ulama perbuatannya itu boleh dan dia mati syahid bagaimana dengan ulama zaman sekarang Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwanya jangan kalian katakan itu gerakan mati konyol tapi itu adalah gerakan mati syahid bagaimana dengan Syekh Bani? ketika ditanya Syekh bagaimana dengan orang Palestina yang memakai bom diledakkan dirinya di tengah pasukan Yahudi yang ingin membantai Masjidil Aqsa. Apa hukumnya dia itu? Apakah dia masuk neraka? La yu'addu haza intiharan. Perbuatan ini bukan bunuh diri. Li'annal intihar. Karena bunuh diri adalah an yaktulal muslim nafsahu. Seorang muslim membunuh dirinya khalasan min hadhil ayah at-ta'isah dia ingin melepaskan dirinya dari miskin, dari susah, dari penyakit, daripada susah hidup, dibunuhnya dirinya. Itulah yang mati konyol. Sedangkan orang yang berada di Palestina, kasusnya Palestina. Syekh Yusuf Qardawi tidak mengatakan di luar Palestina. Ini perlu dijelaskan malam ini. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat dakwah yang sudah dua hari ini muak melihat video ini diperalat Ah, potonglah video ini tapi potongnya harus pandai motongnya. Nah, balaskanlah share, share, share. Dah, itulah habis suara saya dah. Tolong terangkan hadis tentang solat witir. Jelaskan cara mengerjakannya menurut mazhab Syafi'i. Sholat witir itu cara melaksanakannya bisa tiga rakaat satu salam tanpa tasyahud awal supaya tak sama dengan fardu maghrib. Bisa lagi caranya dua rakaat tambah satu. Yang dua rakaat itu namanya syafa. Yang satu itu namanya witir. Wal fajri walayalin ashri. wasyafi wal watri syafa genap tapi dia masih sepaket masjid di daerah lain tiga rakaat satu salam masjid raya masjid an-nur dua rakaat salam tegak lagi satu rakaat salam dua-duanya sunnah sudah saya bahas dalam buku 30 fatwa seputar ramadan Buku cetaknya ada Di playstore ada lima tahun yang lalu buku itu sudah dicetak Kemana aja selama ini Bacalah Saya ulang balik Tiga rakaat satu salam Tak pakai tasahud Dua rakaat salam Tambah satu salam Mazhab syafi'i pakai yang mana Afdal yang dua satu Mengapa yang dua satu itu afdal Iftitahnya dua kali Tasyahudnya dua kali Salamnya dua kali Makin banyak amalnya Makin banyak pahalanya Dua-duanya sunnah Tak ada yang bid'ah Ijazahkan Ijazahkan hadis Ijazah apa ini Mohon diijazahkan pada saya Dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir Saya ijazahkan Ijazahkan Buku 37 masalah populer Buku 33 fatwa seputar kurban Buku 30 fatwa seputar Ramadan Buku 37, 99 tanya jawab solat Ijazatan ammah kepada semua yang hadir malam tu, Kalau ada orang ngasih ijazah tu, aku terima Sama macam akad nikah tu, aku terima Apakah sah solat tanpa azan? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid 40 ribu, tipis Sulaiman Rashid dari Lampung Dapat gelar ijazah Dari Al-Azhar tahun 1935 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Fikih Syafi'i asli Apa kata Buya Hamka ketika membaca fikih Islam Sulaiman Rashid di Yogyakarta andailah aku menulis belum tentu bahasanya seindah ini diakui Bu Hamka itu buku dasar supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana sunat wakat azan itu tidak masuk rukun, syarat, wajib, sholat tak masuk rukun, tak masuk syarat, tak masuk wajib tapi azan dikumandangkan untuk menunjukkan masuk waktu dan memanggil orang sholat. Guna azan itu dua. Pertama, ngasih tahu orang sekiranya waktu sudah masuk. Yang kedua, marilah sembahyang. Maka dipanggillah dengan azan. Jadi kalau ada masjid tak mengumandangkan azan, maka dia tidak menyenggarakan syiar Islam. Karena azan itu syiar. Menunjukkan kebesaran Allah. Mengabdikan diri pada agama Allah tapi sholatnya tetap sah karena tak bukan rukun bukan syarat bukan wajib karena kejadian bapak lagi tempat tinggal saya karena tak berapa menit azan telat beberapa menit azan tapi iqamat masih ada sekitar 4 menit kalau waktu sudah lewat dalam kitab majmuk syarah muhazab saya menterjemahnya beberapa juz kalau waktu sudah lewat tidak lagi dianjurkan azan Karena orang yang sudah sholat nanti menyangka sholatnya belum masuk waktu. Kalau sudah lewat waktu tak lagi disyariatkan azan. Karena orang yang sudah sholat waktu awal tadi masuk. Bagi yang dia tak punya kalender, tak punya jam. Dia sangka, oh kalau gitu aku tadi sholat belum masuk waktu. Tapi zaman sekarang tak apa-apa. Karena semua orang sudah tahu bahawa waktu zuhur di Pekanbaru. Waktu isyak jam 7.30. Habis itu jam 9 azan orang Orang sudah tahu oh, Itu mungkin tadi ada pengajian Untuk ngasih tahu bahwa ada surat isya lagi Bagi yang belum surat isya Mohon di akhir majlis Saya minta didoakan Buat orang tua terutama buat ibu Mak saya Agar diangkat penyakitnya insya Allah di akhir majlis kita berdoa Supaya kita sehat bisa melaksanakan puasa Ramadan insya Allah Bagaimana kita bisa selalu istiqamah Dalam menuntut ilmu Fa'lam annahu la ilaha illallah Apa maknanya? La ilaha illallah Diawali dengan fa'lam Berilmu dulu Wujud, idam, baqa Mukhalafatul awadis Ya mugu bin nafsi wahlaniyah Kudur iradar ilmun ayat sama basar kalab. Berilmu dulu tentang la ilaha illallah Tidak sah amal kalau tak ada ilmu Man ahdatha siapa yang membuat-buat amal Laisa lagi amruna yang bukan diajarkan Nabi, tak ada ilmunya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Ayah saya dulu bekerja di toko emas. Dulu dia sering membuat perhiasan bentuk salib. Kini dia masih bekerja di sana, tapi di bagian yang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jangan bekerja di tempat yang terkait dengan ibadah, ritual, Bekerja di tempat non-muslim boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tak melarang. Mengambil nimba air. Dikasih upah untuk makan. Boleh. Karena tak ada terkait dengan agama. Tapi kalau terkait dengan ritual agama. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Waliyadin. Teman saya pinjam uang Teman saya pinjam uang saya memberikan jaminan nilainya lebih besar dari pinjaman dan berjanji akan membayar dalam 3 bulan. Seandainya tidak membayar dalam waktu 3 bulan, maka jaminannya untuk saya. Bagaimana hukumnya? Ambillah. Walaupun lebih kan sudah tadi di awal, bukan riba itu. Riba itu pinjaman berlebih. Ini bukan pinjaman, ini namanya jaminan. Amin. Ini kukasih engkau. Nanti kalau kau tak bayar, ambillah tapi seharga pinjaman. Lalu kau ambil lebih, haram. Tapi kalau kita nanti sampai tiga bulan tak kubayar, ambil semuanya. Maka tidak riba, ambillah semuanya. Nah, ha, ini tentang masalah barang yang dijadikan sebagai rahan, gadai. Bukan hutang yang dibayar lebih. Nah, ha, dipahami akadnya baik-baik. Yang menyebabkan dia halal dengan haram bukan lebihnya, tapi akadnya Akadnya apakah akad jual beli, apakah akad dain pinjam meminjam, apakah akad gadai menggadai.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 Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Ismi maradana sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Syifaan ajilan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak akan kumat untuk selamanya. Allahumma rizqana imaman adila Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allah dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami dari malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina Berikan bimbingan pada pemimpin-pemimpin kami Supaya mereka menolong agamamu dan menolong kaum muslimin Ya Allah Allahumma rabbana ufir lana Ampunkan dosa kami Wali walidayna Kedua orang tua kami Wali masyaiqina Tuan-tuan guru kami Wali man adharana Semua yang hadir di majlis ini Ya Allah Ya Allah Waliman sabakana Saudara-saudara yang sudah mendahului kami Allahumma ja'al kuburahum radhatan min riadil jinan Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah La taj'al kuburahum ufratan min ufarin niran Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka mu ya Allah Allahumma ja'al akhir kalamina Indantihai ajalina Indantihai ajalina Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Yang keluar dari mulut kami La ilaha illallah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin تقبل minkum minna wa minkum تقبل يا كريم Akhirnya saya ucapkan selamat menaikkan puasa Ramadan 1439 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar!